عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu Ta'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa da kiyayewarsa da shiryarsa Allah ya shiryar da mu salati da daukaka da daraja da aminci marasa iyaka su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aika shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja masu kima masu martaba da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har izuwa ranar sakamako masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi wanda muke gabatarwa satin da ya gabata mun yi bayani a dunkule saboda yawan sahabbai ban bi su ɗaya ɗaya ba Mun ji bayani a dunkule kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama irin gudunmawa da suka bayar na dukiya da rayuka da lokaci da sadaukarwa da suka yi har addinin musulunci ya yadu ya kafu suka kuma kare shi to Allah ya yarda da su Allah kuma ya ba mu ikon koyi da su wannan mako za mu shiga bayani akan al-khulafa'ur rashidun wato khalifofi shiryayyu guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda suka ba duniya misali yadda ake shugabanci da yadda ake jagoranci da yadda ake wato gudanar da harkoki na rayuwa na daya shine sayyidina Abubakar wanda sunansa Abdullahi bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib al-Qurashi at-Taymi da ka sayyidina Abubakar sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na shida in ka je kan kakan Annabi sallallahu alaihi wa sallama na shida to da sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka ga sun haɗu da ka sayyidina Abubakar shi ma zuriyan Annabi Isma'ila ne kuma dan annabi Ibrahim ne dan ya fito daga zuriyan annabi Ibrahim kuma sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa na shida shine Murra bin Ka'ab zaka sayyidina Abubakar sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa na shida kuma dukkanin su zuriyar annabi Ibrahim ne sayyidina Abubakar an fi sanin sa da wannan suna Abubakar amma alkunya ne shi Abubakar din sunansa Abdullahi ane masa alkunya da Abubakar amma sunansa Abdullah haka da yawa mutane ba su san sunan sayyidina Abubakar Abdullahi ba saboda ya riga ya shahara da sunan Abubakar din ba a san shi da Abdullahi ba amma sunansa Abdullahi ana masa laƙabi da Abubakar ko ana masa alkunya da Abubakar ana masa laƙabi da al-Atiq wato saboda wani hadisi da yazo anta atiqun minan nari kuma ana masa laƙabi da As-Siddiq saboda ya zo a hadisi fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahid wa shahidani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukan dutsen uhudu dutsen uhudu yana girgizawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai wannan dutse ka nutsu akan ka akwai annabi akwai siddiqi akwai kuma shahidai guda biyu kuma a lokacin da annabi ne da sayyidina abubakar da kuma sayyidina usman da sayyidina umar akan wannan dutse sannan ana kiransa as ana masa laqabi da as saboda ayan qur'ani da take idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sana ana kiransa al-atqa saboda Allah ya ce wa sayujannabu al-atqa ma'ana mafi tsoron Allah zai nisanci wuta saboda wannan dukiya da ya bayar wajen yanta sayyidina Bilal shi ya dauko dukiyarsa ane wa Bilal azaba ya je biya kuɗi ya yanto shi ya kuma yanta shi da haka Allah ya ce wannan aiki da yayi zai nisanta shi daga wuta sanana kiransa al-awwahu kamar da Ibrahim an yake cewa sayyidina Abubakar an kira shi al saboda taushin zuciyarsa da kuma tausayinsa kamar da sun adabaqatul kubra an haifi sayyidina Abubakar a shekarar giwa wato bayan shekara uku da abin da ya faru na giwa wanda ta zo ta rushe Ka'aba karkashin jagorancin Abrahata da wata shida ko kuma shekara biyu da wata ɗaya bayan Amal Fili kuma shi sayyidina Abubakar sifarsa mutum ne fari kuma ba shi da kauri kuma yana da karan hanci sai iyalansa iyalan sayyidina Abubakar akwai mahaifinsa Usman wanda amma an fi saninsa da Abi Kuhafa ko wasu ma suna ga soyayya sunansa Abi Kuhafa amma Abi Kuhafa ko Abu Kuhafa wannan alkunya ce sunansa Usman mahaifiyar sayyidina Abubakar kuma sunanta Salma bintu Sakhar amma kuma an fi mata alkunya da Ummul Khair Zaka mahaifin sayyidina wato abubakar sunansa usman ana masa alkunya da abu kuhafa mahaifiyarsa kuma sunanta salma amma ane mata alkunya da ummul khair sayyidina abubakar yana da mata guda hudu akwai katilatu binta abdul uzza bin sa'ad bin jabir bin malik wanda ita ta haifa masa 'ya'ya guda biyu da abdullahi da asma'u sai ummu ruman bintu amir bin Uwaimir, daga bani kinana wanda ta haifa masa ƴaƴa su ma guda biyu da Aisha da Abdurrahman sai kuma Asma'u binti Umays wanda asalinta da can matar Ja'far ce bayan Ja'far yayi shahada sai ainihin wato Sayyidina Abubakar ya aure ta wanda ta haifa masa da Muhammad bin Abi Bakar wanda aka haife shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo zai yi wato hajjin bankwana akan hanya ita wannan mata ta Sayyidina Abubakar Asma'u ta haifi da kuma aka sa masa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ake masa Muhammad bin Abi sai matarsa ta hudu Habiba bintu ah, Nadiya wanda al-Ansariya ce al-Khazrajiya ce ita ta haifa masa Ummu Kulsum wannan sune matan Sayyidina Abubakar sai kuma ƴaƴansa mun ji cewa ƴaƴan Sayyidina Abubakar akwai Abdurrahman bin Abi akwai Abdullahi bin Abi akwai Muhammad bin Abi akwai asma'u binta abubakar akwai aisha binta abubakar akwai ummu kulsum binta abubakar waɗannan su ne ƴaƴan sayyidina abubakar za mu iya cewa dukansu guda shida ne sayyidina abubakar mutum ne kamar yadda muka ji a baya mai daraja kuma mai girma a wajen Allah mai girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mai girma a musulunci domin hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna martaba sayyidina abubakar akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakr babu wata dukiya da ta amfane ni kamar yadda ko irin yadda dukiyar Sayyidina Abubakar ta amfane ni wannan hadisi Ibn Abi Shayba ya rawaito shi a juz'i na shida da na bakwai da kuma Imam Ahmad cikin juz'i na biyu cikin fada'il da kuma fada'il sahaba da Ibn Majah rawaito da Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i a cikin Fada'il sahaba da ibnu Abi Asim a cikin Sunna da Ibn hibana da kuma wato al-Musnad al-Jami' juz'i na 18 da kuma Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 3661 haka Ibn hibana hadisi na 6858 haka ibnu abi asim hadisi na 1229 ibnu majah hadisi na 94 haka nan dai wannan hadisi yazo akan falala sayyidina abubakar da yadda ya sallamar da dukiyarsa haka arwaito daga urwatu bin zubair yana cewa abubakar ya musulunta ya rana da ya musulunta yana da dinare 40 wato miliyoyin kuɗi ne amma duk sai da ya karar da su wajen taimaka addinin Allah haka Amr bin al-As yake cewa ya rasulullah a cikin mazaje wa kafi kauna ko wa kake so ko wanne kafi so sai ce abubakar imam ahmad ya rawaito wani hadisi a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da biyu da abd ibn humayd biyu da da biyar imam al-bukhari a cikin juz'i na biyar hadisi na ɗari biyu da tara da imam muslim a cikin juz'i na bakwai hadisi na ɗari da tara da Imam Tirmidhi hadisi mai lamba ta dubu uku da hamsin da biyar da An-Nasa'i a cikin Fada'ilus Sahaba na sha shida to wannan ya nuna mana martabar sayyidina Abubakar kuma hadisi ya zo duk da yake matanin sa sahihi ne amma sa sun ce da'ifi ne saboda akwai al a'awar al-A'war a cikin wancan isnadi ya ce sayyidina hazani sayyida kuhul ahli al-janna min al-awwalin wal-akhirin illa an-nabiyyin al-mursalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Sha'bi rawaito daga shi al-Harith al-A'war din daga Ali bin Abi Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai yace waɗannan dattijai sune shugabannin dattijan gidan aljanna na farko da na ƙarshe in banda annaba da mursalai amma yace kakka ba su labari ya Ali wannan hadisi Sheikh Albani ya inganta shi haka nan wato kamar yadda aka ce wa sayyidina Hassan da sayyidina Husaini sune shugaban matasan gidan aljanna da shi kuma sayyidina Abubakar aka kalle shi aka ce da shi da sayyidina Umar su ne shugabannin wato ainihin dattijan gidan aljanna su kuma waɗancan Hassan da Husaini shugaban matasan gidan aljanna ga kowa ga darajarsa ga kimarsa haka ne ibnu mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kuntum muttakhizan khalilan lattakhaztu ababakar khalilan da zan riki wani mutum a bayana ko kuma zan riki wani mutum ya zame min badadai wanda badadayin nan sifa ce da ba a ba kowa sai Allah ita to da na riki sayyidina Abubakar shine babban Karshe na masoyina wannan hadisi wato ingantacce ne wanda yake nuna shi ma matsayin sayyidina Abubakar haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku toshe duk wata taga wato dake shigowa gare ni ku bar ta sayyidina Abubakar ma'ana a tsaye da kowa banda sayyidina Abubakar shi ko da yaushe yana iya kai komo tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu magatin iso babu batun tsayawa ko dakatarwa ko saurare Imam Amir rawaito wannan hadisi juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da imam al-bukhari juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da shida da imam nasa'i kamar yadda a cikin tuhfa waɗannan hadisai da muke karantawa duka suna magana akan daraja da martabar wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wanda babu kamarsa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kusan wannan muttafaqun alaihi ne in ba wanda ya saba ba أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان حكى الإمام علي يروي أشكي موعدة لقى أبي النظري لقى أبيد بن خنين لقى أبي سعيد الخدري yace manzon الله صلى الله عليه وسلم وترين يا زون أكم ينبري sai ce inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zaharatid dunya ma sha'a wa baina ma indahu fakhtara ma indahu yace wani bawa Allah ya bashi zabi da ya bashi daga kawar duniyan nan abin da ya ga dama da kuma ya tafi wajen Allah ta'ala wanne ya fi masa faqala abubakar fadainaka ya rasulullahi bi aba'ina wa ummahatina sai sayyidina Abubakar ya ce mun fanshe ka ya rasulullah da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu duk mun ba da su mun fanshe ka ya rasulullah wato shi ya gane cewa kamar a wannan ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna musu lokacin komawarsa ga Allah ya kusa kala yace fa ajibna sai muka yi mamaki fa qala an-nas unzuru ila hadha ash-shaykh yukhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu fadainaka bi abaina wa ummahatina mutane ba su gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi a wannan khutba ba sai suka ce ku kalli wannan dattijo manzon Allah yana cewa wato ainihin wani bawa Allah ya bashi zabi abu biyu da a bashi duniya da abin da ke cikin ta ya zauna a cikin ta da kuma ya tafi wajen Allah wanne yake daga fadar haka bai faɗi waye bawan ba amma ku juba wannan dattijo sayyidina Abubakar yana cewa yana kuka yana cewa mun fanshe ka da iyayenmu maza da iyayenmu mata yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya bashi zabi din wa kana abubakar a'lama nabihi kuma abubakar ya fi mu sanin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu ababakar khalilan فقال النبي صلى الله عليه وسلم inna man amanni nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar yace mafi yi min alheri daga cikin mutane wanda duk ya fi min alheri daga cikin mutane a cikin abotarsa da dukiyarsa shine abubakar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya fi min alheri a cikin abotar da nayi da shi da kuma dukiyar da ya mallaka babu kamar sayyidina abubakar yace walau kuntum muttakhizan khalilan da na kasance zan riki wato badadai daga cikin mutane lattakhaztu ababakarin ababakarin khalilan da na riki sayyidina abubakar ya kasance shine na walakin ukhwatul ukhwatul islam sai dai yan uwantaka ta musulunci ukhwatul islam yan uwantakan musulunci wato dan uwana ne a musulunci la tubqa yanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu abubakar yace kada a wanzar da wata taga a cikin masallaci sai ta abubakar wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito da shi wanda shi ma yana gaya mana matsayi da daraja da sayyidina abubakar haka wani hadisi ya zo wanda imam tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mali ahadin indana yadun illa wa qad anahu babu wani mutum da ya mana wata ni'ima ko ya mana wani alkhairi face mun saka masa da fiye da abin da ya mana ma khala abubakar sai abubakar kawai fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawm al-qiyamati hakika yana da wani abu da yayi wa musulunci a gurin mu wanda ba wanda zai iya saka masa sai Allah subhanahu wata'ala kuma a ranar alkiyama wa ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abi bakar wata dukiya bata amfane ni ba da dai kamar da dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni walau kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu abubakar khalilan ala wa inna sahibakum khalilullah ce da zan riki wani badadai da na riki Allah da na riki sayyidina abubakar shine badadai na ku saurara hakika ma abokinku shi khalilullahi ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalilullahi ne kun wannan hadisi shi ma ya nuna mana martaba da girman sayyidina Bakar a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girman sa a wajen Allah domin girman ka a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake nuna girman ka da matsayin ka a wajen Allah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe ka yadda Allah subhanahu wataala zai karbe ka domin shi ne jakadansa kuma shi ya aiko da musulunci kuma duk maganganunsa wahayi ne duk waɗannan sahabbai da ake jin darajar su da kimar su da isar su duka ba su samu wannan kima da isa da daraja ba sai sakamakon biyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rukun su kankan da addinin da yazo da shi da kuma yadda suka sadaukar da dukkan abin da suka mallaka domin wannan addini na Allah subhanahu wataala ya kai gaci wannan shi ya ba su daraja shi ya ba su kima shi ya ba su isa shi yasa ake jin labarin su a duniya wanda ainihin da wannan ne suka gagari kowa kuma kowa ya zamo sai dai ya a bayansu مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان lokacin da za a fita wato yakin taboka sayyidina Umar yace bamu taba yin tsere da sayyidina Abubakar wajen aikin alheri ba sai ya tsere mana amma yau sai nayi wani abu da zan tsere wa sayyidina Abubakar to sai sayyidina Umar ya tafi gida yace wa iyalansa dukiyata da na mallaka duka ku raba ta biyu ku bani rabi zan kai wa musulunci shi sayyidina abubakar bai san cewa sayyidina umar ya shirya zai wancan abu ba shi kuma sai dai ce iyalansa ku tattara dukiyata kab da na mallaka ku fito da ita za a ba Allah Allah zai mai mana suraka da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya zube dukiyarsa za Allah yake nawa kenan ka debo a cikin dukiyarka Umar yace rabi ya rasulullah manzo Allah ya mamakin wannan sadaukarwa ta Umar wanda ka samu mutum ya dauki rabin dukiyarsa ya bayar saboda Allah duka fa da jari da uwa a raba biyu ka ba Allah rabi wannan ba karamin bajinta bace to amma kuma bai san sayyidina Abubakar ya ɗebo dukiyarsa duka ba can sai ga sayyidina wato ainihin Abubakar ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi cewa kai kuma nawa ka kawo sai ce ya rasulullahi dukiya ta duka na kawo sai ce a ah, to iyalanka fa me ka ban musu yace Allah na nan manzon Allah na nan saka tunda muna Allah na nan na azurta mu ko muna nan muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu tabe ba ba za mu tsiya ba za mu asara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa masa albarka ya masa addu'a to ku duba irin wannan gwaninta ka dauki ka kaf da jarin da uwar ka mika wa addinin Allah to gaskiya wannan ba za a sami jarumi mai jarumta irin wannan ba kamar yadda sayyidina abubakar yayi haka wannan jarumta da wannan dukiya da ya sallama ita ta bashi wannan matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba hijira yadda shine ya siyi raƙuma guda biyu da za a hijira da su duk da ruwaya ta zo a cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai biya shi tasa dan shi ma ya hau kan tasa tagor ya zama yayi hijira da kudin sa kuma ku duba shine ya dauki nauyin ciyar da su tun daga fitar su daga wato ainihin makka haɗi zuwa madina domin ‘ya'yansa mata guda biyu da nana aisha da kuma ainihin wato asma'u sune suka dinga yin abinci sannan shi ya ɗauki nauyin amir bin fuhaira wanda yake kiwo yake kai musu nono lokacin suna cikin saur, kuma shi ya sa ɗansa abdullahi bin abubakar yake nemo musu labari a cikin gari na abin da yake kaiwa ya komo sannan shi ya ɗauki nauyin wanda zai nuna musu hanya abdullahi bin uraikid allaiti wanda shine yake jagorancin nuna musu hanya wannan tawaga ta mutum biyar da mai kai musu abinci wato ainihin Amir bin Fuhaira da mai nemo musu labari wato Abdullahi bin Abi-Bakar da mai dafa musu abinci Asma'u bintu bakar da Aisha bintu bakar da wanda zai nuna musu hanya Abdullahi bin Uraikitul Laifi duka sayyidina Bakar ne ya dauki nauyin shirya wannan tafiya ta hijira kuma a matsayinsa na mai tsaro abokin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shigar su kogo wata ruwaya ma ta zo wanda Hafiz ibn Hajar Asqalani yace isnadin ta hasanun ne a cikin Fatahul Bari haka Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya cewa da suka je za su shiga kogo sai sai Abu Bakar ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsaya in fara shiga idan na ga wani abu wato da zai cutar in fara sani ya shiga ya lalleka cikin kogo din ya dudduba ya ga ramuka ya sassamo ƙasa an ce ma iyayyaga wato wani bangare na rawanin sa ya tattoshe ramuka rami ɗaya ya rage babu abin da za a toshe shi sai ya sa kafa ya toshe wannan ruwaya sun ce isnadin ta mursal ne wato da ya ce kenan ta cewa ya toshe kafarsa da ya toshe wannan rami da kafarsa amma wannan duka ya nuna mana da yadda sayyidina Abubakar ya damu da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya haka kuma wato lokacin da suka fito sai ya zama yana tafiya yana waiwayi ko ya dawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma bayansa ya koma hagunsa ya koma wato ainihin damansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi wannan kewaye kewaye da yake ta yi yace yana haka ne don kada wani ya harbo kibiya ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kare shi a same shi domin shi an kashe shi Abubakar kawai aka kashe amma an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya gabaki ɗaya ce ta yi asara saboda haka wannan shine da sayyidina abubakar yayi wanda ba a samu wani mutum ya yi irin wannan ba Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara yarda da shi Allah subhanahu wataala ya mu ikon koyi da shi wajen sallamar da dukiyar mu da duk abinda muka mallaka domin addinin Allah ya samu daukaka Nana Aisha tana ga mana cewa farkon fara lafiyan sayyidina Abubakar wato yayi wanka ne da ruwan sanyi to kuma ana tsananin sanyi a wannan rana da aka sai zazzabi ya kama shi ya kwana goma sha biyar yana zazzabi wanda baya iya fitowa zuwa ga sallah a wannan lokaci da aka sai umarci sayyidina Umar ya dinga bawa mutane sallah kuma sun kasance suna zuwa suna duba shi amma sayyidina Usman shi ya fi zama tare da shi a lokacin da ba shi da lafiya tace kuma ya rasu ranar talata da yamma ya rasu wato ashirin da biyu ga watan Jumadal Akhira kuma yayi kalifanci na shekara biyu da kwana ɗari. kamar yadda al-hafiz imam az-zahabi ya faɗa a cikin siyaru alamin nubala haka nan abu ma'ashar ya ce shekara biyu yayi da wata hudu babu kwana uku ya rasu yana ɗan shekara 63 wanda wannan shine yadda ruwayoyi suka zo ko suka tabbatar game da matsayin sayyidina abubakar da ka ba da za a ce sayyidina abubakar sai dai a ce Allah ya saka masa da alkhairi akan hidima da yawa addinin musulunci wanda ba a samu wani dan adam yayi wa musulunci irin wannan hidimar ba wato a wannan zamani kuma da ake buƙatar hidimar to Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da su kuma ya shahara da gaskiya da amana kuma babban aikinsa shine sanin nasaba da kuma kasuwanci sannan mutum ne mai taushin zuciya kuma a rawaito cewa shi bai taba shan giya ba tun a zamanin jahiliya an tambaye shi dalili yace bai ga hankali a cikin shan giya ba ko bai taba sujada ga gunki ba duk da musulunci bai zo ba kuma shine na farko da ya fara shiga musulunci kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fito da ya fito waje ya fara wa'azi wanda ya fara karba masa a waje bayan cikin gidansa shine sayyidina abubakar tare suka zauna a maka dukiyarsa da ita aka yi ta aikin musulunci tare suka yi hijira tare suka je badar tare suka je taboka kuma shine wanda ya bada dukiyarsa mai yawa a musulunci kusan gaba ɗaya ma ya ɗauko dukiyarsa ya bayar kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi amirul hajji shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi yake yin sallah lokacin da bashi da lafiya har zuwa wafatin sa shi yake yin sallah shine ko mutum nabi da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bin sa sallah a duniya mutum bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bi sallah farkon sa Abdurrahman nabiyin sa Abubakar shine kuma wanda aka kashe wanda ya da'awan annabtan ƙarya a lokacin khilafarsa al-Aswad al-Amsi shine kuma a lokacin sa aka yaki Musailamatul Kazzab an lokacin lokacinsa aka zartar da jeshi usama lokacinsa ne kuma aka yaƙi waɗanda suka yi ridda lokacinsa ne kuma aka wato ainihin kawar da kafirci daga yankin jaziratul arab gabaki ɗaya ya kau ya rayu shekara 63 ya yi khalifanci na shekara biyu da wata biyu ya rasu yana ɗan shekara 63 ranar 22 ga watan jumadal akhir sayyidina abubakar ya rasu wanda shine khalifa na farko na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi laka mutasailan an ikhwati al-iman afwan nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya dauka mana wannan shiri Sha'ban Ibrahim Sharada da kuma ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa da nake gabatar da wannan shiri madadin gidan Radio Freedom muke cewa mu hada wani mako assalamu alaikum wa rahmatullah قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم